Հանրապետությունում շարունակվում է գյուղատնտեսության նախարարության կողմից տնկիների տրամադրման գործընթացը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրանտը մասնակցել է էներգետիկ ներուժին վերաբերող միջազգային գիտաժողովին։ Ծանրամարտին մինչև 20 տարեկան երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունից հայ մարզիկները վերադարձել են մեդալներով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Դեկտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային հադրուտ, արևելյան Մարտունի ակնա եւ հյուսիսարևելյան Մարտակերտ ուղություններով հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Շուրջ 90 անգամ տեղ գտած խախտումների ընթացքում ադրբեջանական զինուժը հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է մոտ 1900 կրակոց, որից 56-ը ՍՎԴ եւ Իստիգլալ տիպի դիպուկահար հրացաններից։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից Մարտակերտի պաշտպանական ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Հավատարիմ մնալով ընտրած մարտավարությանը, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ հակազդիչ քայլերի դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, առաջնագծի ամբողջ երկայնքով Արցախի զինված ուժերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովը 98 կողմ 2 դեմ 1 ձեռնպահաձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման մասին օրինագիծը եւ ուղեկցող օրինագծերի փաթեթը։ Հիշեցնենք, որ օրինագծի համաձայն աշխատող յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ամսական 1000 դրամ վճարի զինծառայողների օգնության հիմնադրամին։ Ըստ օրինագծի հեղինակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի, սպաների համար այդ գումարը կկազմի ամսական 300.000 դրամ, ենթասպաների համար 250.000 դրամ, շարքայինների համար 100.000 դրամ։ Բանակում ամեն շատ ավելի լավ է, քան ոմանք փորձում են երբեմն ներկայացնել։ Իսկ այն խնդիրները, որ ունենք, իհարկե, միասին պիտի բացահայտենք եւ հատ-հատ լուծելով առաջ գնանք, որտեղ բանակը մերն է եւ մեր փոխարեն դա որևէ մեկը չի անելու։ Հնարավոր է արդյոք, որ երբևէ այդ գումարը պարտադիր հավաքագրված չերիքի։ Իհարկե հնարավոր է։ Աստված ոչ անի, որ այդպիսի վիճակ լինի, բայց դա է այս հիմնադրամի ուժը։ Դրա համար ենք մենք օրենքով սա ընդունում, որպեսզի պետության վրա էլ պարտավորություն լինի այդ դեպքում գտնել բոլոր հնարավոր միջոցները այդ պարտավորությունները լիարժեք կատարելու։ Կատարելու, որովհետև սա դառնում է օրենքի ուժով պետության պարտավորությունը զինծառայողի եւ նրա ընտանիքի նկատմամբ։ Ես որպես քաղաքական գործիչ այս օրենքի լիարժեք կատարման նժարին դնում եմ եւ իմ քաղաքական կենսագրությունը եւ ապագան։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին, սնանկության մասին, հողի հարկի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, գույք հարկի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, հարկերի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին, դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, Պետական Թուրքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ հարկերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքները։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Գերիցյանի մահվան կապակցությամբ։ Հերագրում ասված է. Խորհրդավով տեղեկացա Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Մեծ Հարենասեր եւ քաղաքացի Արմեն Երիցյանի վաղաժամ մահվան մասին։ Որպես իր հայրենիքի նվիրյալ զավակ նա մշտապես եղել է հարազատ ժողովրդի կողքին եւ իր ակտիվ մասնակցությունն է բերել Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը։ Անգնահատելի է Արմեն Երիցյանի ավանդը ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության զարգացման ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ստեղծման գործում։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից անդառնալի կորուստի այս ցաներ պահին ցավակցություն ու զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի հարազատներին ու մերձավորներին եւ մաղթում արիություն ու ոգու կորով։ Ասված է ԼՂՀ նախագահի ցավակցական հերագրում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ցավակցական հերագրում մասնավորապես ասված է. Խորին ցավակցություն եմ հայտնում պետական գործչի ընտանիքին, հարազատներին, մերձավորներին եւ գործընկերներին, ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ցավակցական հերագրում։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Արմեն Երիցյանի մահվան կապակցությամբ ստեղծվել է կառավարական հանձնաժողով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մոտ ժամանակներս կարող է կայանալ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Այս մասին ասել է ՀՀԿ-յում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Մեր կարծիքով հերանեկար կա, որ մոտ ժամանակներս ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ նման հանդիպում կարող է կայանալ, ասել է նա. ՀՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի նորանշանակ համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին ժամանել է Հայաստան։ Նախատեսված են հանդիպումներ բարձրաստիճան այրերի, այդ թվում եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ավելի վաղ համանախագահը այցելել էր Ադրբեջան եւ հանդիպել նախագահ Իլհամ Ալիևի արտգոսնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Քանի դեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև ապրիլյան իրադարձություններից հետո Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել, նրանց հաջորդ հանդիպումների մասին արհեստական օրակարգեր ձևավորելը տեղին չէ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Դեկտեմբերի 13-ից մեկնարկել է ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի աշխատանքային այցը ֆրանսիական հանրապետության մայրաքաղաք Փարիզ։ Այցի առաջին օրը Արցախի խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամական շրջանակի փոխնախագահ Գի Տեսիեին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում տեղի ունեցած հանդիպանը քննարկվել են Արցախի եւ Ֆրանսիայի բարեկամական շրջանակների միջև համագործակցության ծրագրերը եւ նախանշվել են գալիք տարվա անելիքները։ Աշոտ Ղուլյանը այնուհետև այցելել է Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն եւ հանդիպել դեսպան Վիգեն Չիթեչյանին խորհրդարանի նախագահը բարձր է գնահատել դեսպանության եւ Ֆրանսիայում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչության փոխգործակցության ներկա մակարդակը։ Անդրադարձ է կատարվել խորհրդարանական դիվանագիտության դերակատարությանը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ տարածաշրջանային հիմնախնդիրների լուծման համատեքստում։ Երեկոյան Արցախի հանրապետության խորհրդարանի նախագահը հանդիպել է մի խումբ ֆրանսիահայ գործիչների հետ եւ նրանց հանձնել Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով շնորհված պարգևները։ Շնորհավորելով պարգևատրվածներին Աշոտ Ղուլյանը բարձր է գնահատել Սփյուռքի եւ մասնավորապես ֆրանսիահայության դերը Արցախի զարգացմանը սատարելու եւ համազգային ծրագրերի միջոցով հայրենիքի այդ հատվածը շենացնելու գործում։ Շնորհված պետական ապարքևները Արցախի ժողովրդի եւ իշխանությունների գնահատականն է այն մեծ նվիրումի, որը տարիներ շարունակ դուք ցուցաբերել եք ազատության ու անկախության արդար պահանջների համար պայքարող Արցախահայության համար, նշել է Աշոտ Ղուլյանը։ Փարիզում տեղի ունեցած բոլոր հանդիպումներին եւ քննարկումներին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին ուղեկցում էր Ֆրանսիայում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում գտնվող օրենքների նախագծերը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը եւ դրան ուղեկցող օրինագծերի փաթեթը, օրակարգային այլ հարցեր։ Ամփոփելով արդյունքները խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը հայտարարել է, որ հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին ժամը 11-ին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի գործիչները բարձր են գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կատարած իրենց այսն ու Հայաստանի եւ Արցախի նախագահների հետ հանդիպումները։ Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը ամենից շատ տպավորված էր զինվորների հետ հանդիպումից։ Իսկապես նրանց աչքերում փայլ տեսա, այդպիսի շփումները շատ կարևոր են զինվորների համար։ Շատ կարևոր էին հանդիպումները Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Շատ հետաքրքիր եւ մանրամասը հանդիպում է տեղի ունեցել։ Մեր առաջարկներն արեցինք, իրենցը լսեցինք, ասել է նա, հույս հայտնելով, որ ավելի հաճախակի կլինեն Հայաստանի եւ Արցախի մշակութային գործիչների միջև նմանատիպ հանդիպումները։ Պատղատու այգիների հիմնադրման նպատակով հանրապետությունում շարունակվում է գյուղատնտեսության նախարարության կողմից տնկիների տրամադրման գործընթացը։ Ծրագիրը իրականացվում է ԼՂՀ կառավարության Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության Ասկերանի, Ադրուտի, Մարտունու եւ Շահումյանի շրջանների գյուղատնտեսության զարգացման 2016 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման շրջանակներում։ Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը հայտնել է, որ ծրագրի շրջանակներում Մարտունու եւ Հադրութի շրջանների հող օգտագործողներին տրամադրվել են շուրջ 15000 խնձորենու, տանձենու, ցածրաճ անկուզենու, արևելյան խորմայի, կերասենու, դեղձենու, սալորենու, ծիրանենու եւ զգերենու բարձրորակ տնկիններ։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրանտ Աշոտ Բալայանը մասնակցել է Լեհաստանի Չեստոխովա քաղաքում անցկացված օպտիմիզացված էներգետիկ ներուժին վերաբերող միջազգային գիտաժողովին հանդես եկել զեկույցով կեղտաջրերի մաքրման կայանների էներգետիկ պոտենցիալի մասին թեմայով։ Գիտաժողովին մասնակցում էին 20-ից ավելի ներկայացուցիչներ Լեհաստանից, Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Բելարուսիայից, Վրաստանից եւ Հայաստանից։ Քաղաքներում կեղտաջրերի հեռացումը կարող է էներգիայի յուրահատուկ աղբյուր հանդիսանալ, մանավանդ Ստեփանակերտի նման թեկություն ունեցող քաղաքներում։ Կեղտաջուրն էլ կարելի է այնպես մշակել, որ դրանք մաքրվելով դառնան պիտանի։ Ես իմ այս ծրագիրը ուզում եմ իրականացնել հենց Ստեփանակերտում։ Այն եւ շահավետ է լինելու եւ պահպանելու է նաեւ միջավայրի մաքրությունը։ Ըստ իս էկոլոգիական տեսանկյունից այն շատ հերանեկարային ծրագիր է մասնավորապես ասել է Աշոտ Բալայանը։ Մարզասերների համար Քաշաթաղի շրջանի Կովսականի համայնքի դպրոցում ձյուդոյի խմբակ է գործում Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կովսականի պես համայնքում, որտեղ երեխաները զբաղմունքի խնդիր ունեն, ձյուդո մարտարվեստը սովորելու հնարավորությունն ավելին է, քան ուղակի խմբակ, որը հաճախում են դասերից հետո։ Մարզիչը դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն է Տարոն Պողոսյանը։ Դպրոցի տնօրինության աջակցությամբ խմբակը բացվել է 8-9 տարի առաջ։ Այսօր արդեն այն տարբեր տարիքի 16 մարզիկներ ունի։ Նրանք մեծ նվիրումով են վերաբերում սիրած մարզաձևին։ Նպատակներ կապում մեծ սպորտի հետ, որոնք սակայն դեմ են առնում արկա խնդիրներին կան խանգարող հանգամանքներ նախ չունենք համապատասխան մարզադահլիճ իր մարզագույքով համապատասխան իհարկե մեզ դա էլ մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում ծերասած նպատակին հասնելու համար Ներկայումս կովսականի ջյուդոիստները պարապմունքներն անց են կացնում դպրոցի նկողային հարկում։ Սենյակն ի սկզբանե կառուցվել էր որպես լաբորատորիա եւ ճունի մարզադահլիճին անհրաժեշտ հարմարությունները։ Մարզագույքի մասին խոսելն իսկ ավելորդ է։ Ժամանակ առ ժամանակ ունեցած հնարավորությունների սահմաններում Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Իվան Ազիզբեկյանը տատամիներ է հատկացնում Քաշաթաղի թիմին։ Տատամի ունեք Տատամիները դահլիճին համապատասխան են իրենց տարածքը ծածկելու համար եւ նաեւ այսօր մեզ հատկացնելու է տատամիներ մեր Ստեփանակերտի հավաքականի մարզիչը Վանո Ազիզբեկյանը եւ մենք իհարկե շատ շնորհակալ ենք դրա համար բայց դրանից առաջ էլի հատկացրել է տատամիներ դուք համագործակցում եք իհարկե համագործակցում Իվան Ազիզբեկյանի հրավերով թիմը բարբերաբար ներկայանում է ֆեդերացիայի կազմակերպած մրցումներին, որոնցից ամենավերջինը դեկտեմբերի 11-ի բաց առաջնությունն էր, որտեղ Խաշաթաղի մարզիկները բավականին հաջող ելույթներ ունեցան։ Արդյունքներից գոհ եմ ենքանով, որ իմ վերած երեխաները առաջին մրցումն էին նման տիպի մասնակցում։ Կարևորն էր, որ շփոթվեցին, կարողացան հնարավորինս իրենց ունակությունները ցույց տալ, այդքանով բավարարվենք առայժմս։ Ամեն մի մրցում երեխաներին ինքնադրսևորվելու, սեփական վախերը հաղթահարելու հնարավորություն է տալիս, ասում է Տարոն Պողոսյանը, ու նկատում, որ իրենց ֆիզիկական տվյալներով ոչնչով չզիջող իրսաները, եթե ավելի բարենպաստ հանգամանքներում մարզվեին, շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ կունենային։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսրայելի Էյլատ քաղաքում տեղի ունեցած ծանրամարտի մինչև 20 տարեկան երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունից հայ մարզիկները վերադարձել են երկու ոսկե, մեկ արծաթե եւ մեկ բրոնզե մեդալներով։ Ծանրամարտի Հայաստանի մինչև 20 տարեկանների հավաքականը Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցել է երիտասարդների հավաքականի ավակ մարզիչ Մելիք Ղուկասյանի գլխավորությամբ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ ձյուն, առանձին հատվածներում մռախուղ եւ բուք։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հյուսիս արևմտյան քամի ցածր հորիզոնական տեսանելիություն օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4 ցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։